Zostup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, ale vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľmi nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, とオプストーリー Hlasy volajúcich po nutnej duchovnej zmene je jedno, nech znejú anglicky, rusky, nemecky, česky alebo slovensky, nie sú zatiaľ natoľko silné, aby vyvážili hrmot povrchnosti, ktorá sa na ľudstvo valí zo všetkých prúdov veľkých médií. Nikto na širokej verejnosti dostatočne nehovorí o tom, že mnohé je potrebné práve teraz zmeniť. Nehovoria o tom médiá, nehovoria o tom politici, Nehovorí o tom ani umenie a školy. Nie je na tom potom nič zvláštne, že duchovný stav zeme nesmeruje k zlepšeniu, ale naopak smeruje stále viac dole do celkového úpadku. Áno, takýto stav tiež stále trvá a všetko zostupuje len stále dole. Duchovný stav zeme nie je lepší, Akokoľvek by to bolo veľmi potrebné a akokoľvek by si to zvyšujúci sa počet ľudí prial, aby sa tento konečne povzniesol vyššie, pretože udalosti, ktoré sa postupne vynárajú pred ľudstvom, si budú vyžadovať veľké zmeny k lepšiemu u každého z ľudí. Aby sme mohli tieto zmeny, prírodné i vesmírne, prekonať ako duchovné bytosti, konajúce len ušlachtilo a čestne. Klesnúť k spôsobom zvieraťa je pritom veľmi ľahké. Tiež rezignovať a zrútiť sa nie je nejako ťažké. Od človeka ako duchovnej bytosti sa však očakáva viac. Má sa dokázať povzniesť nad všetky strasti a ťažkosti tým, že sa pokúsi zabudnúť na seba samého a naopak dokáže pomáhať všetkým tým, ktorí sú ešte slabí, hoci by to bolo v tom najjednoduchšom – v úctiplnom jednaní medzi sebou. K tomuto povzneseniu je potrebné získať si základňu už v dnešnej dobe, keď všetko je ešte stále zvládnutelné a znesiteľné. Povznesenie etiky, duchovnej láskavosti a súcitu je možné, ale aj na najvýš potrebné začať rozvíjať už dnes. To sa však žiaľ nedeje. To môže pozorovať každý, kto sa len vie rozhliadnúť okolo seba – stále prúdi medzi jednotlivými štátmi, národmi a ľuďmi napätie a neznášanlivosť. Stále sú medzi ľuďmi prekračované hranice Božích prikázaní, hranice slušnosti a čistej ľudskosti. Z toho následne plinie v spätnom pôsobení zákonov stvorenia k ľudstvu nepokoj, stúpajúci až k podráždenosti. To všetko potom vedie opäť len znova k ďalšiemu skratkovitému, nespravodlivému konaniu a mysleniu a tým sa kruh diania posúva stále dole. Je to ako horúčka, ktorej viditeľným obrazom je často stupňované nedodržiavanie už dohodnutého, napádanie, urážky, zbrojenie a agresia. Ako teda pomôcť sebe i druhým v tejto dnešnej zvláštnej dobe, keď hlasy volajúcich po duchovnej zmene zanikajú v hukote doby? Zmenou seba samého k lepšiemu a spoluprácou so všetkými tými, ktorí sa tiež usilujú o poznanie vyšších hodnôt. Touto cestou je ešte mnohé všeličo zmeniť k lepšiemu. Treba sa len nebáť zdanlivo už dlhotrvajúcej presily na zemi, ktorá často len z nevedomosti šíri lahostajnosť a povrchnosť. Milí poslucháči, začína sa 154. vydanie relácie Cesta v zostupu a ja vás v jej úvode opäť srdečne pozdravujem. V uplynulých dňoch sme na Slovensku prežili niečo, čo v našej histórii nemá obdobu, a to atentát na premiéra našej krajiny, preto naše dnešné rozprávanie bude o neviditeľnej sile, ktorá stojí na začiatku nielen každého slova, ale aj každého skutku. Spolu s Tomášom sa dnes budeme rozprávať o sile myšlienky a energie a pokúsime sa tak poukázať na podstatu všetkých dejov, ktoré nás každodenne obklopujú. Mário Kováčik je moje meno a od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Tomáš, želám vám príjemný podvečer, vitajte. Krásny večer aj vám praje, Mário. Ďakujem za krásne privítanie. Tomáš, dnes sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, ktorú sme si nazvali Sila myšlienky a energie, takže neostáva mi nič iné, len vám odovzdať slovo, nech sa páči. No, tak e, je to, je to téma, ktorá nie je nová na pôde našej relácie, pretože my rôzne naše relácie predkávame úvahami o sile nášho vnútorného sveta, a do ktorého patria naše myšlienky a to, čo vo vnútri cítime a prežívame k nášmu okoliu. A snažíme sa o tom hovoriť hlavne preto, že si uvedomujeme, že mnohé vonkajšie deje, ktoré nás obklopujú, nie len v našom najúžšom okolí, ale aj na rovine toho veľkého celonárodného alebo spoločenského diania sú častokrát priamým alebo nepriamým odrazom presne toho nášho vnútorného sveta myšlienok a titov, ktoré v sebe prechovávame. No a mm, v priebehu našej dnešnej relácie budeme vlastne spájať toto naše vnútorné poznanie o sile myšlienky a citov aj s tým aktuálnym spoločenským dianím, ktoré prebehlo nedávno v súvislosti s premiérom Ficom a vlastne s tým veľkým spoločenským pohnutím, ktoré tomu predchádzalo a ktoré potom naberá ešte na o mnoho väčších obrátkach vlastne po tom eh, skutku. Takže my sa budeme snažiť eh, urobiť toto naše eh, dlhoročné snaženie a poznanie pre našich poslucháčov ešte viacej zrozumiteľným, aby dokázali vnímať, že to, o čom tu rozprávame celé mm, roky, je skutočne priamo spojené s tým, čo nás dnes stále intenzívnejšie obklopuje úplne na tej najviditeľnejšej a hmatateľnej rovine. Ja by som možno, Mário, e, skôr ako o tom začnem hovoriť, sa vrátil do mm, svojej ranej mladosti, keď som mal asi mm, 15 rokov a spoznal som v živote knihu, ktorá pre mňa bola dôležitá a je dôležitá Eh, možno stále viac a viac. A tá kniha sa volá mm, Kniha vo svetle pravdy. Ona je objemná a obsahuje mnoho eh, veľmi dôležitých a inšpirujúcich myšlienok pre život každého jedného človeka, ktorý eh, chce v živote kráčať nahor a k svetlu, ale jedna mm, z myšlienok ma oslovila hlavne v tom období mm, možno viac než ostatné. A to bola myšlienka, alebo to bol obraz myšlienkový, ktorý vlastne mm, ukazuje alebo zobrazuje a to, čo sa deje, keď každý jeden z nás spoluformuje tvorí myšlienky a, a spolu ich ten veľký obraz bol postavený na určitej duchovnej skutočnosti, ktorá sa odráža za hranicou nášho pozemského zraku. A táto skutočnosť vlastne opisuje dej, ako mm, je každý jeden z nás ľudí, eh, žijúcich na Zemi, spolu zodpovedný za deje, ktoré sa tu na Zemi odohrávajú a to aj za deje, na ktorých nie je priamo on sám osobne zúčastnený. A vlastne podstata alebo srdce tohoto deja spočíva v pochopení toho, že každý jeden z nás e, ľudí je obdarený skrze e, svoj, svojho ducha alebo svoj cit príjmať tú veľkú univerzálnu životnú silu, z ktorej všetko povstalo. A nie len, že ju skrze seba dokáže príjmať, ale dokáže ju aj ďalej usmerňovať a uvádzať ju do pohybu ďalej e, svojimi práve e, kvalitou svojich myšlienok a svojho cítenia. No a e, práve túto silu uvádza človek do pohybu kvalitou svojho, svojho myslenia a svojho cítenia. A častokrát uh, úplne bez toho, aby o tom uh, e, čo len niečo tušil alebo vedel. No a pretože tento dej je úplne samočinný a je mimo ľudskej vôle. Proste človek ho nemôže ovplyvniť to, či bude alebo nebude E, cez seba nechávať prúdiť túto silu a môže ovplyvniť iba to, v akej čistote a kvalite bude prúdiť, tak, tak s tým je spojený pojem zodpovednosti, ktorej sa človek nikdy nemôže vzdať alebo zbaviť, pretože každý jeden človek e, jednoducho disponuje schopnosťou myslenia, cítenia a tým pádom uh, celkom prirodzene uvádza do pohybu túto i, i vlastne univerzálnu, prostú, čistú silu, ktorá ďalej potom e, ide a ona potom ďalej e, tvorí alebo rúca. Vždy podľa toho, ako je človek vnútorne naladený. No a spolu s týmto obrazom, keď si ho človek e, vnútorne otvorí a rozjíma nad ním a uvedomí si jeho hĺbku a dosah, tak e, prichádza, prichádza poznanie, že nie len človek samotný vlastne e, spôsobuje deje vo svojom okolí, ale že keď sa spoja vnútorné myšlienkové prúdy a energie rôznych viacerých ľudí, nezávisle od veku, národnosti, farby pleti a týchto vonkajších rozdielov, tak, um, tak uh, to, čo potom vzniká skrze uh, vnútorné prepojenie ľudí, častokrát úplne nevedomé, je tak mocné, že dokáže <clears throat> meniť pozemskú podobu života na Zemi. Že je to tak mocné, že uh, človek e, z jednotlivých malých e, myšlienok a energií, ktoré si ani sám neuvedomuje, že majú nejakú silu a význam, tak e, spojitosti s myšlienkami a energiami iných ľudí dáva do pohybu obrovské prúdy a energií, ktoré už potom nie sú tak malé a bezvýznamné, ale naopak stávajú sa tak veľké a silné, že, ako som spomínal, menia pozemský svet. A môžeme si to predstaviť, tak ako sme to asi aj viackrát dopisovali, že mm, jednotlivé myšlienky určitého naladenia. Napríklad, povedzme si na úvod pekný ušlachtilý príklad, že myšlienky, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, z ľudskej túžby, byť užitočný a pomáhať, tak sa spájajú s myšlienkami a, túžbami iných ľudí, ktorí sú takto podobne naladení a oni spoločne vytvárajú obrovskú energetickú formu, ktorá sa nachádza v, v tom spoločenskom ovzduší a ktorá čaká na svoje uvoľnenie, na svoje Mm, na eh, prepuknutie to, toho svojho vlastného vnútorného potenciálu. A, a to sa stáva vtedy, keď sú tieto myšlienky dostatočne silné a mocné a dostatočne dlho živené. Stáva sa to presne tak, a za to tej spomínanej knihe veľmi ďakujem, že som to smel pochopiť, že oni si nájdu človeka, ktorý je v danom období svojho života najotvorenejší alebo najnáchylnejší e, spojiť sa s e, touto obrovskou energiou a ktorý má zároveň najideálnejšie alebo najreálnejšie podmienky z tohoto veľkého prúdu sily načerpať a, a uskutočniť e, to, čo bolo obsiahnuté v, tej, v tejto danej forme smerom na vonok do hmoty. Takže ak sme spomínali, že mm, ten pozitívny príklad tej svetlej myšlienkovej obrovskej centrály, ehm, ktorá je naplnená energiou túžby pomáhať, tak, e, tak sa môže stať, že sa nájde na Zemi človek, ktorý mm, spolu rozhoduje o mm, osude iných ľudí, či už je to politik, alebo to môže byť nejaký misionár v Afrike, alebo to môže byť učiteľka v škole, alebo šofér autobusu, to je úplne jedno. On v danú chvíľu podporený a mocnou silou takejto centrály dokáže načerpať a uskutočniť to, čo tam bolo obsiahnuté. Čiže v tomto prípade sa uskutoční to, že náhle príde niekde niekomu veľká pomoc, náhle príde niekomu a, taká tá láskyplná podaná ruka, ktorá má poznášajúce, posilňujúce účinky a nakoniec to vedie k povzneseniu a zušlachteniu a skvalitneniu života na Zemi. A tá potom vďaka, ktorú prežije ten, alebo tí ľudia, ktorým bolo pomôžené, tak tá energia vďaky potom spätne prichádza a prúdi eh, k tým, ktorí sa spolu na vytvorení tejto atmosféry, tejto energie, vďaka ktorej pomoc prišla. A mm, títo ľudia ani nemusia vedieť prečo, ale v určitom, v určitom období ich života ich zaplaví pocit šťastia, radosti, vnútorného vyrovnania. Zkrátka tom spätnom účinku dokonalých zákonov stvorenia a toho dokonalého zákona akcia, reakcia, alebo môžeme povedať aj spätného, zákona spätného účinku, k ním príde e, energia požehnania, ktorá nakoniec potom aj im samotným otvára ďalšie cesty k ich vlastnému vývoju, k tomu, aby ich život mohol byť o to krajší, o to naplnenejší, o to zmyslu plnejší. A oni o tom niekedy nemusia vedieť, ale, ale v skutočnosti e, toto požehnanie života k ním prichádza zákonite a spravodlivo, pretože oni sa on zaslúžili tým, že sami vo svojom vnútri prechovávali svetlo, že vo svojom vnútri vytvárali priestor pre city a myšlienky, ktoré boli e, napomáhajúce a užitočné v tomto svete a v tomto, v tomto krásnom našom stvorení. No a to je obrovská zodpovednosť, ktorá je vlastne nám daná, pretože, e, pretože nie len tak, ako hovoríme, že môžeme myšlienkami a citmi pomáhať, tak v skutočnosti môžeme nimi aj chtiac alebo nechtiac škodiť a prinášať eh, veľké utrpenie eh, do tohto sveta iným ľuďom. A to jednoducho tou istou cestou, že hm, tou našou schopnosťou cítenia príjmame tú univerzálnu tvorivú silu, v ktorej je obsiahnutý potenciál života, ale vlastným vnútorným eh, poblúdením alebo tým, že svoje vnútro nemáme nastavené e, budujúco a tvorivo a pomáhajúco, tak jednoducho to všetko čisté, krásne a stláčame do myšlienok, ktoré sú, sú naplnené zlobou, hnevom, závisťou, nenávisťou a rôznymi takýmito formami a tie sa potom ďalej skrze pocity, ktoré živíme. Takže skrze tieto myšlienky, ktoré ale, eh, alebo hm, už lepšie povedané pocity, ktoré potom neustále živíme tým nesprávnym myšlienkovým naladením a nastavením, tak stále na novo prilievame novú a novú eh, zakalenú energiu, naplnené zase len niečím podobným nízkym. A pretože eh, aj v tomto prípade nie sme sami, ktorí e, tankujeme do týchto e, energetických centrál myšlienky a pocitovú energiu a citovú energiu, ale je nás nesmierne mnoho, tak vznikajú tak mocné a silné útvary, že ako náhle dojde k ich uvoľneniu, tak vznikajú veľké, niekedy osobné, ale niekedy aj celospoločenské udalosti, prinášajúce ľudské nešťastie, ako sú napríklad vojny a rôzne formy utrpenia, hladomoru, rôzne formy hm, vnútorného alebo vonkajšieho zotročovania ľudí, alebo aj atentáty, napríklad také, aké atentát taký, aký sa udial nedávno na premiéra tejto krajiny hm, Roberta Fica. No a opäť, keď si teraz e, uvedomíme, čo sa vlastne deje a e, ako môžeme sa v tejto situácii vyznať alebo akým spôsobom môžeme a, e, urobiť správny výhľad do budúcna, pretože asi nikto z nás nechce zostať v krajine, ktorá je naplnená napätím a nenávisťou. Tak, tak ako jedna z prvých vecí je potrebné si uvedomiť, že vinu za to nenesie len ten samotný eh, atentátnik, ten človek, ktorý v danú chvíľu eh, bol najviac náchylný hm, spojiť sa s danou energetickou myšlienkovou centrálou zloby a nenávisti, ktorý to teda eh, navonok fyzicky vykonal, ale že spolu zodpovednosť na tom, nesú aj ľudia, ktorí túto energiu mm, nenávisti a zloby spoločnosti hecovali a podporovali. Takže mm, môžeme hneď povedať, že z toho hlbšieho hľadiska, nie z pozemského, ale z toho hlbšieho duševného alebo duchovného hľadiska, veľká e, časť viny alebo zodpovednosti padá aj na súčasných tzv. opozičných politikov, ktorí e, prostredníctvom toho diania na námestiach, e, tzv. to boli tzv. slušní ľudia, ktorí sa tam schádzali, no, že pod záštitou intelektuálnej a kultúrnej elity tohto národa a v podstate hecovali tie e, najhrubšie živočíšne formy a energie nenávisti voči súčasnej vláde, aj voči spomen- spomínanému Robertovi Ficovi. A napriek tomu, že o sebe stále tvrdili, že to, to je ten výkvet kultúrnosti a elity, tak e, spolu splodili to, že ich človek, ktorý v skutočnosti, ich človek v tom zmysle, že reprezentoval alebo lepšie povedať, uskutočňoval to, čo oni vo vnútri cítili v podobe nenávisti, zloby. Tak, takže on uskutočnil. Takže z pozemského hľadiska nie je možné ich priamo brať na zodpovednosť, pretože oni v ruke nedržali pištol a nestrielali, ale energiou, ktorú vytvárali svojimi vyjadreniami, a zhromažďovaním tisícok ľudí na námestiach, kde, kde bičovali najprimitívnejšiu nenávisť, tak, tak spolu spôsobili tento stav a vlastne tá, tá pomyselná krv zostáva aj na ich rukách. A e, to je obrovská zodpovednosť, keď si uvedomíme, že mm, na politickej scéne sa nachádzali a nachádzajú ľudia volajúci po poslušnosti po zmieri, ale ktorí vlastne tú slušnosť a ten zmier dosahujú cestami, ktoré sú z duchovného hľadiska zničujúce, ktoré z duchovného hľadiska prinášajú iba ďalšiu nenávisť a mm, atentát, ktorý potom zase spôsobuje v tej protireakcii ďalšiu voľnú zloby a e, energie, ktorá môže nakoniec nabaliť takú veľkú pomyselnú snehovú gulu, ktorá sa, sa mm, zmení na mocnú lavínu, pod ktorou proste zahynú tisícky a desatisícky ľudí. Takže nie len ten samotný atentátnik, ten z tohoto hľadiska je, je, je svojím spôsobom len vykonávateľom určitého mm, vnútorného naladenia atmosféry, ktorá bola v spoločnosti živená a aj, aj na tejto politickej úrovni, napríklad touto súčasnou politickou opozíciou, ktorá dnes vlastne nie je pri moci, hoci by sa, hoci by sa chcela dostať k moci. A smutné na tom všetkom je aj to, že, že tento hlbší nejaký vhľad na politickú scénu vôbec v tom, v tom e, spoločenskom a mediálnom diskurze úplne chýba. Takže keď sa hľadá hlbšia príčina tohoto stavu, tak, tak sa skončí pri atentátnikovi, pri jednej osobe a pri tom, aké mal alebo nemal pohnutky, ale nejde to ďalej. No ale poďme aj my ešte hlbšie, pretože nemôžeme teraz za tento stav vyniť iba opozíciu, ktorá, ktorá bola spúšťačom mnohých emócií, pretože ak si vypočujete tie prejavy na námestiach, kde aj e, tento mladší pán Šimečka sa vyjadroval na adresu Roberta Fica, že ho proste za každú cenu zastaví, no tak mm, to je energia, ktorá netvorí, to je energia, ktorá ukazuje ostatným ľuďom, že teda keď chce niekoho zastaviť, tak ako ho môžete zastaviť? Tak, tak, e, tak môžete ho zastaviť tým, že budete lepší, ponúknete lepší program, alebo potom už iba proste nejakým násilným aktom. No ale nič lepšie nám opozícia zatiaľ neponúkla než e, dúhové pochody a svojím spôsobom zvrátené hodnoty spoločenské. No a pretože to ľudia neakceptovali a zvolili si Fica, tak jemu nezostalo nič iné, než, než takéto prázdne vyjadrenie. No ale okrem tejto politickej scény poďme ešte hlbšie, pretože, pretože samotná politická scéna, ja by som to povedal možno tak, že nie z mora veľkého oceánu sa potom vetvia malé rieky, ale naopak z malých riek sa e, vytvorí veľké more alebo oceán. A tu je potrebné si uvedomiť, že, že mm, ani nie politici, ale predovšetkým jednotlivci, my ľudia, ktorí tvoríme túto našu spoločnosť, vytvárame to najzávažnejšie podhubie, a spoločenskej agresivity a nenávisti práve tým, akým spôsobom žijeme na svojej osobnej rovine a práve tým, ako dokážeme alebo nedokážeme riešiť napäté alebo konfliktné situácie v našich najúžších osobných vzťahoch. A tu si treba uvedomiť, že ani e, títo opoziční predstavitelia ktorí dnes sú teda v tej roli opozi- opozičných politikov, by nemali takú veľkú silu a moc ovplyvňovať e, spoločenskú mienku a nemali by takú moc spolupodielať sa na tomto atentáte, keby tu v spoločnosti nežili tisícky, desatisícky, možno milióny ľudí, keď hovorím len o našom malom Slovensku, ktorí podporujú každodenným svojim vnútorným nastavením tie spomínané energetické myšlenkové centrály zloby a nenávisti. Pretože ja neviem, Mário, ako to vnímate vy, ale um, ja som teda obklopený pre mňa vzácnými a krásnymi ľuďmi, ktorí sú pre mňa a pre môj život veľkou inšpiráciou, ale som prekvapený, um, že často aj ľudia, povedal by som, s vyšším poznaním o podstate života, sme často schopní prepadnúť tak nízkym pocitom a emóciám, že jednoducho zahoríme zlobou alebo nenávisťou na iných ľudí v našom okolí. E, ja nie som za to, aby človek bol za každú cenu taký naivný pozitivista, aby za každú cenu chcel vidieť biele aj to, čo je čierne, ale ja si myslím, že vidieť, že niečo nie je v poriadku, nie je dôvodom na to prepadávať nenávisti a vnútornej agresivite, ale e, tento jasný vhľad do života by mal viesť človeka k tomu, aby zostal ešte viacej nad vecou a pokiaľ možno zasiahol do toho zrelým poznaním a pokojom, ktorý prináša a dôverou vo vyššiu silu a, a s vedomím, že pre zlepšenie musí urobiť viac. On sám to vlastnou tvorivosťou nie tým, že bude nenávisne plný hnevu odsudzovať ani okolo seba. A ja si paradoxne uvedomujem, že my na tejto rovine ako ľudia zlyhávame úplne. A to je jedno teraz, či je človek na strane politickej opozície alebo koalície, alebo je úplne ne- neutrálny, pretože na obidvoch stranách sa nachádzajú ľudia, ktorí opísané formy zloby a nenávisti vyživujú úplne rovnakou mierou. A takže v skutočnosti aj tí ľudia, ktorí sa dnes cítia byť na strane ako keby e, dotknutých, na strane tých, proste, že, ktorým chcú zničiť ich vodcu, ich lídra, ak oni vo svojom živote prechovávali na osobnej rovine samú zášť, zlobu, nenávisť, tak, tak hoci sa zdá, že sú obete, tak by si mali uvedomiť, že sú rovnako spolu zodpovední za to, ako tí, ktorých za to obvinujú. A to je dosť vážna vec, pochopiť to, pretože nakoniec, eh, keď to vidíme v našom okolí, na všetkých iných ľuďoch, tak si musíme priznať, že my sami nie sme zrejme výnimkou, pretože nikto z nás asi nemôže ešte povedať, že je natoľko spravodlivý, natoľko čistý a povznesený, že viac alebo menej neprispieva k e, zväčšovaniu tej spomínanej centrály zloby a nenávisti, ktorá sa potom z času na čas takto tragicky vybíja. A z tohoto hľadiska e, si myslím, že, že ak sa my ľudia na osobnej rovine nepohneme ďalej a vnútorne mm, si neuvedomíme zodpovednosť, ktorá je aj v tej spomínanej knihe vo svetle pravdy opísaná v tej pre mňa najkrajšej možnej forme, tak sa nič nemôže zmeniť, pretože ak si neuvedomíme osobnú zodpovednosť za príjmanie a ďalšie odozdávanie tej mocnej neutrálnej sily. Ak si neuvedomíme tie formotvorné účinky nášho myslenia a cítenia a budeme v tom len tak nevedome a vlastne mm, no, hlúpo plávať, tak nie je možné nič iné, že, než to, že táto nevedomosť bude plodiť uh, ďalšie vlastne utrpenie. A <clears throat> ja preto s Mario dnes sme si dali túto veľkú tému, že je aktuálna a tiež preto, že a mne sa nezdá, že by sme sa v tom pohli ako spoločnosť, že aj napriek tomu, že napríklad my v našej relácii o tom hovoríme, mne sa nezdá, že by sa to okolo nás, v nás a okolo nás pohlo tak, ako, ako by sa dávno malo, aby sme mohli k tejto v tejto situácii byť skutočnou oporou a skutočnými pomocníkmi, ktorí budú prinášať energiu uzdravenia. A tu je úplne jedno, či je človek e, za koalíciu alebo opozíciu, ale dôležité, dôležité je, čo vnútorne prežíva vo svojej hĺbke, pretože aj najvzdialenejšie koaličné a opozičné e, myšlienkové rozpory by sa dali zblížiť, pokiaľ by ľudia vnútorne boli nastavení na tú najvyššiu, najvyššiu možnú snahu pochopiť druhého, na najvyššiu možnú snahu po vzájomnej tvorivosti. Ale aj tie najmenšie prekážky naproti tomu sú dôvodov sa pozabíjať, ak v ľuďoch táto, táto skutočne vnútorná sila lásky a túžby po niečom vyššom chýba. A ja som si všimol e, to smutné a tragické dianie okolo, že našťastie teda premiéra e, obišlo to najhoršie, ale uvedomil som si, že ľudia, ktorí sa považujú za spravodlivých, za múdrych teraz v tomto období, zase splanuli takou nenávisťou na, na atentátníka, na súčasnú uh, opozíciu, že, že mám pocit, že oni sa síce sí, cítia dotknutí, ale už zase začínajú produkovať e, a plniť onú, onú akoby čiastočne uvoľnenú centrálu zloby, hoci, hoci si myslia, že tým teraz idú prispieť k vyššej spravodlivosti, že oni teraz idú zabojovať za pravdu, ale zase len raz z nich sála nenávisť a zloba, ktorá ktorá sa zdá, že teda nie, že, že sa zdá, ktorá celkom určite skôr alebo neskôr uh, prinesie iba ďalšie utrpenie. A teraz je iba otázka, na ktorej strane, ale v skutočnosti je jedno, na ktorej strane, pretože je to všetko pingpongová hra, v, ktor- v ktorej tá istá ničiaca energia si vyberá svoje obete raz na jednej, raz na druhej strane, ale ale pre nás musí byť podstatné nie to, na ktorej strane sa to udeje, ale musí byť pre nás podstatné pochopiť, a ako vzniká takéto spoločenské vlastne e, tragické vybitie energie, na ktorej sme často spolu zodpovední. Takže sú to nesmierne závažné veci a ja myslím, že na strane pravdy dnes nestojí ten, kto stojí buď na strane koalície alebo opozície, ale na strane pravdy stojí predovšetkým človek, ktorý si uvedomí zodpovednosť za svoj vnútorný stav a za to, čo sám, aké signály vysiela on sám o svojej obývačke, o svojom aute, keď sedí na záchode, keď sedí proste, keď je na prechádzke, čo sám z neho vychádza do svojho okolia pretože táto neviditeľná sila, o ktorej sa vraví, že na myšlienky clo neplatí, je sila, ktorá lieči alebo ničí. A toto je niečo, čo je dôležité, aby sme si stále uvedomovali a pripomínali a stále, sa v tom, stále si v tom pomáhali. Takže e, je to, je to v našich rukách a základom toho je uvedomiť si, že to nie je zodpovednosť tých druhých, ale predovšetkým je to zodpovednosť nás samotných. A, a podobne je to potom aj, keď by sme ďalej, alebo ďalej, keby sme sa vrátili spätne napríklad k dianiu na Karlovej univerzite spred eh, niekoľkých mesiacov, keď tam opäť sa našiel nejaký človek, ktorý sa rozhodol vystrieľať e, ostatných spolužiakov, že toto nie sú náhodné deje a vlastne ja už vtedy som plánoval, že by sme spolu robili na to reláciu, ale mali sme iné témy, ale všade vidíme tú istú ako keby e, vnútornú líniu, že takáto forma násilia sa nedá zastaviť vonkajšími silami. Že si, si ešte zväčšíte ochranku a ešte viacej sa ozbrojíte. Že k tomuto je potrebné vytvoriť inú atmosféru, inú klímu v spoločnosti a ako som povedal, tá sa začína na osobnej rovine a potom sa ona odzrkadlí aj v tom, že nás budú reprezentovať politické špičky, ktoré budú schopné dialogu, ktoré nebudú ponúkať a, mm, riešenia, mm, spoločenské politické riešenia, ktoré budú tak a, zvrátené, aké sú tie súčasné. Ale to je, to je otázka vlastnej vnútornej práce na sebe samom. Je to ja, ja nehovorím, že človek má teraz iba pracovať na sebe a nevšímať si politické dianie a nesnažiť sa zvoliť menšie zlo. Ja iba hovorím, že, že nestačí venovať sa iba politike, že všetko začína z vlastného vnútra a, a keď voláme po v väčších právach, e, po demokracii, po slobode, tak vravím, aby sme ju najprv začali uplatňovať v našej domácnosti, pretože ja som sa stretol s konkrétnym človekom, ktorý je taký vzorkový príklad toho, čo sa deje, že on mi vraví, že stretli sme sa na takej akože, teda na, akože náhodnej prechádzke pri vode u nás a e, ten človek mi vraví, alebo že on teda odchádza pomaly zo Slovenska, že odchádza aj z tôtiala, že to, to sa tu nedá žiť. A, a tak sa pýtam, že takže prečo? No a z očí mu planula obrovská zatrpknutosť a zloba na, na súčasný politický systém. No ale on, on teda, že odchádza. No a, a že prečo sa pýtam? A že toto, týchto tu e, ako tyranov našich, túto politickú elitu, čo tu máme, že to sa proste už nedá vydržať, že to je diktatúra. No a paradoxné ale na tom je to, že, že ja som sa s týmto istým človekom stretol po, pred nejakým dávnejším časom na takej neutrálnej pôde a tento človek mi rozprával vlastne o, o svojej cére. No a vraví mi o tej cére, že že no, pýtam sa ako sama, že či pracuje a tento človek hovorí, že no samozrejme, že pracuje, veď ako keby nepracovala, tak, tak, tak to by videla, to by som jej akože riadne naložil, to by, to by proste nemohla pri mne nepracovať. A, no tak mi to takýmto spôsobom, len ja som si uvedomil, že, že tá dcéra už mala vtedy asi 34-35 rokov. Tak ja som si uvedomil, že ten obrovský paradox, že, že tak tento človek volá po, po ľudských právach, po slobode, po demokracii, po tom, aby náš štát neriadili a autoritári, ale on sám je vo vzťahu k svojej dcer absolútny despota, pretože on nedokáže rešpektovať ani to, že tá dcera už má 35 rokov a že by sa s ňou aspoň mohol začať rozprávať ako, ako s dospelým človekom a rešpektovať jeho osobné cesty alebo prianie. A teraz ja som si uvedomil ten obrovský paradox, ktorý reprezentuje tu tisícky, možno milióny ľudí na Slovensku, že, že tento človek volá po demokratickom e, vládcovi, ktorý tu dá ľuďom všetky práva a bude čestný a bude rešpektovať. No ale, ale, ale on sám, tento človek vo vzťahu k svojim najbližším je, je nie že Fico, ale Hitler. <laughs> Keď to, keď to umelecky, dramaticky preženie. A ja som si vlastne uvedomil, že, že, že presne, že, že človek vtedy najviacej volá po, tom, aby sa ten alebo onen zmenil, keď on sám ešte neurobil k tej, k tej skutočnej premene ani najmenší krok. A preto potom čaká, že, že tú vnútornú prázdnotu nahradí niekto zvonku. No a kto by to mal byť? No jeho najbližší, alebo hlavne potom ten, od ktorého očakáva najväčšiu záchranu politický reprezentant. Ale uvedome si, Mário, ten obrovský vzorec, že No, čo môže takýto človek odchádzať zo Slovenska za, za lepšou budúcnosťou a akého on si zaslúži politického vodcu, ktorý bude dokonalý, keď tento samotný človek vo svojej vlastnej rodine je, je despota. A to sú vážne veci, že my, my všetko chceme na vonok zmeniť. Chceme, aby túto spoločnosť riadili ideálni ľudia, ale my ľudia sme ešte nespravili ten kus práce, aby sme sa zamysleli nad sebou, či snáď my nie sme horší ako tí, ktorí nás reprezentujú. Alebo či tí, ktorí nás reprezentujú, nie sú v niečom výkvetom našich vlastných slabostí. A až keď si to položíme bez ohľadu na to, ktorý režim je práve, alebo ktorá vládna strana je práve tam pri moci, až keď si toto položíme a nastolíme v tom našom malom svete, v tom mikrokráľovstve, v tom mikroštáte nášho vlastného osobného života eh, k našim manželom, manželkám, deťom, keď nastolíme vyšší stupeň spravodlivosti, tak, tak pri určitom počte takýchto ľudí, takýchto rodín, sa to začne prenášať do spoločenskej atmosféry a zmení sa aj politická scéna. A to je presne to, že po čo som tu pred chvíľou vravel, že, že more, more nevzniká tak, že, že, že, že existuje more, z ktorého sa potom akoby vetvia rieky, ale množstvo, množstvo malých riek vytvára more. A to je tá naša malá zodpovednosť, ktorá je nakoniec väčšia, ako sa nám zdá. A keď si uvedomíme, a ja už končím svoj dlhý monológ a nechám hovoriť aj vás, Mário, lebo budem rád, keď to, do toho vstúpite. Je to, alebo nie, nebudem to otvárať, budeme to otvárať v iných reláciách. Takže Mário, skúste povedať svoj postoj, svoje názory k tomuto dnešnému nášmu, teda našej téme. Tomáš, ja plne s vami súhlasím a tiež si myslím, že sme sa v tomto ako celok vôbec neposunuli a že ak vôbec má nastať nejaký posun eh, vpred, tak eh, bude musieť byť nejakým spôsobom oživené jadro človeka, teda jeho duch, ktorý je vlastne schopný vnímať eh, tieto skutočnosti, o ktorých tu rozprávame a až potom následne budeme schopní vnímať tú veľkú zodpovednosť za každú myšlienku, ktorú uvedieme do života a že na tomto nemôže človek nič zmeniť, že je to skutočnosť, ktorá je vždy aktuálna bez ohľadu na to, či človek o nej vie alebo nie a Neviem, keď si tak uvedomíme, že akú silu má vyrieknutá myšlienka, že dokáže niekoho pozbudiť, dokáže človeku zachrániť život, dokáže človeka podnietiť k veľkým veciam tak si myslím, že už by bolo na čase, aby sme to začali vnímať aj v tejto rovine, aby sme e, tak uskutočnili ten, tú veľkú zmenu a ten veľký posun vpred a začali naozaj tento svet pretvárať do lepšej podoby a je to tak, že bez uvedomenia si práve zodpovednosti za naše myšlienky sa nám naozaj nepodarí nič zmeniť. No a dôležité je, je asi, Mário, nenechať si pritom zakaliť pohľad tými racionálnymi súvislostiami politického diania. Áno, áno. Tie, tie racionálne sú také, že áno, tak tu jeden reprezentuje hodnoty, ktoré sú mne blízke, iný reprezentuje hodnoty, ktoré sú mne vzdialené a teraz, teraz ten, kto reprezentuje vzdialené hodnoty, chce zničiť mňa a mojich reprezentantov a vlastne sa človek dostane do takého kolobehu, eh, kedy sa cíti byť obeťou a začne vlastne znovu na novo živiť myšlienky nenávisti a zloby na tú druhú stranu, lebo je presvedčený, že tá druhá strana to je stelesnenie zla. A, a vlastne mnoho ľudí by bolo ochotných a schopných pochopiť e, to, o čom hovoríme, ale jednoducho to rácio v našej hlave a v našom mozgu jednoducho je tak silné, tie vonkajšie kulisy toho vonkajšieho diania úplne prebijú a zabijú to hlboké vnútorné cítenie v nás. A ja na jednej strane chápem, že aj tu, aj tu navonok politicky alebo spoločensky sú sily alebo myšlienky, ktoré sú nám bližšie a sú bližšie našim predstavám o dokonalejšom, spravodlivejšom živote. Ale keby sme sa na to pozreli takým hlbokým a prísnym pohľadom, tak musíme zistiť, že e, sa nedá povedať, že by tu bojovalo zlo proti dobru, ale skôr, že tu bojujú rôzne tváre zla medzi sebou, e, pričom vždy sa minimálne jedna strana javí ako dobro, ale po určitom čase sa ukáže, že privedie spoločnosť e, k rovnakej priepasti len z inej strany. A ja si myslím, že to je to, to, čo nás často pletie, že sme náchylní uveriť eh, tomu, že s tým dobrom a zlom je to tak, tak je primitívne jednoduché. Ono to je jednoduché ešte viac, ako sa zdá, ale, ale ja si myslím, že všetko smeruje k tomu, že dobro alebo zlo nie je eh, reprezentované politickými elitami v súčasnosti, lebo Eh, keď sa pozriete na jednu aj na druhú stranu, nájdete veci, z ktorých vás desí. Ale že to zlo je predovšetkým eh, súboj eh, dobro, medzi dobrom a zlom sa odohráva súboj na rovine osobného života jednotlivcov. A ja by som tu chcel upriamiť tú celú našu pozornosť, že áno, voľme to, čo sa nám zdá byť menšie zlo, alebo, alebo voľme to, čo považujeme za dobro ale nespoliehajme sa na to, pretože ak sa to, čo nazývame dobrom, nebude opierať o, a, o dobro vybojované v našom živote a o rovnováhu e, v našom vlastnom živote, tak bude stáť na vode a vždy skôr alebo neskôr zistíme, že to dobro bolo v skutočnosti iba nejaká, zase nejaká iná podoba zla. No a tej spomínanej knihe, ktorú som, som na začiatku spomínal, kniha o svetle pravdy, sa píše tá mudrá myšlienka Mário, ktorú ste aj vy vyzdvihli vo, vo vašom vstupe. A to je sila myšlienky. A jedna z tých, tých ďalších myšlienok, ktoré z tej knihy mne zasvietili v živote, je myšlienka, ktorá by som možno aj skoro ukončil túto našu krátku reláciu a tá hovorí, že udržiavaj alebo zachovávaj krp svojich myšlienok čistým. Tým založíš mier a budeš šťastný. Ja som si v mladosti nedokázal predstaviť, že niečo tak nehmotné a neviditeľné, ako je myšlienka, teda tak nemateriálne, ako je myšlienka, môže meniť ľudské životy. Ale eh, dnes si stále viac a viac uvedomujem, že eh, v tejto vete je spása alebo zánik ľudstva. A k tomu, k tomu ešte dodávam, že tie skutočné myšlienky, ktoré majú schopnosť pomáhať a meniť, nesmú vychádzať e, zo samotného rozumového konštruktu dobrej vôle, ale pretože myšlienkam nemôžeme dať e, tú čistotu, tú pomáhajúcu silu krčovitým úsilím. Ale ako sa v tej spomínanej knihe píše, a tie skutočne pomáhajúce myšlienky môžu a musia vychádzať z našej vnútornej všeobsiahlej túžby e, po spravodlivosti, po čistote, e, po láske a po miery. A pokiaľ táto energia zahalí naše myšlienky alebo bude spolu inšpirovať ich tvorbu, tak oni nakoniec nemôžu inak, než že budú pomáhať a že budú podporovať všetko, čo je dobré a čo je napomáhajúce. Takže ja, Mário, končím túto krátku našu reláciu hoci by sa o nej dalo hovoriť mnoho. Ja tu mám ešte poznačené ďalšie body, ako je, ako je mm, čistota myšlienok vo vzťahu k inému pohľaviu a, a rozbújnené vášne pudov, ktoré dnes spôsobujú obrovské utrpenie vo svete za ktoré sme spolu zodpovední. Milióny ľudí, ktorí proste hľadáme svoju vlastnú čistotu a svoju vlastnú tvár. Aké, aké škody vznikajú na mladých ľuďoch, ktorí sa ešte nevedia týmto silám postaviť a ako je za to spolu zodpovedný nie jeden človek, ktorý potom z diálky vidí nejedného, kto padol a odsudzuje ho. A chcel som hovoriť ešte o, o Nemecku, o, o rasizme, o veciach, ktoré sú nesmierne významné a zase úzko súvisia s e, energiou, napríklad v prípade nemeckej o nenávisti, ktorá sa potom zhmotní cez niekoho jedného, dvoch, troch politikov, ktorí... Ale to všetko, ktorí spôsobia genocídu nejakého národa. Ale Obávam sa, že dnes by to pôsobilo skôr kontraproduktívne a že by sme zatienili ten jednoduchý obraz, ktorý sme sa snažili načrtnúť. A preto by som do týchto ďalších tém nešiel, ale ešte raz by som vrúcne odporučil každému človeku, aby tú spomínanú knihu vyhľadal, ak sám hľadá vo svojom živote východiska, tak ako som ich hľadal ja. A aby premýšľal nad tým, aký je súvis medzi životnou silou nami prúdiacou a našim cítením a našim myslením a formovaním celého života na Zemi. Ak toto pochopíme do hĺbky, tak, tak sme, sme urobili k víťazstvu mm, väčší krok, než sa nám môže zdať. Takže Mário, toľko z mojej strany a ja vám veľmi, veľmi ďakujem za aj vaše doplnenie aj ako vždy eh, za váš čas a hlavne za vašu pomáhajúcu energiu a poprosím vás ešte o záverečné vaše slovo, vaše skonštatovanie alebo ešte nejaké doplnenie k toho, čo som povedala. Prajem krásny večer. Tomáš, tak eh, ja tiež rovnako ako vy verím, že tieto myšlienky naozaj spôsobia <clears throat> v tomto svete nejaký ten eh, rozruch v dobrom a že sa k nám pridajú ľudia, ktorí si to akoby tak ohmatajú v živote samom a verím v to, že sila tej tvorivej a ušlachtilej myšlienky je naozaj násobná ako, ako tá napríklad negatívna myšlienka. Takže verím, že naša snaha neostane na vnívoč a že spôsobí takú krásnu osvetu, ktorá v konečnom dôsledku bude viesť k tomu, že tento svet bude krajší a lepší. Tomáš, no a na, na samotný záver by som chcel len potvrdiť, že naše stretnutie s poslucháčmi sa uskutoční v sobotu 22. júna. Všetky podrobnosti, milí poslucháči, sú uvedené v pozvánke na našej stránke, kde máme reláciu. Takže verím, že sa budeme vidieť, veľmi sa na to tešíme, že sa opäť postretáme a že tak spoločne práve v tom jednom vytvoríme niečo, čo sa bude šíriť ďalej a čo poskytne veľkú oporu zase ďalším ľuďom. Mario, no a úplne na záver by som ešte rád e, pripomenul, že, že nenávisť ako taká, nenávisť, ktorá je spúšťačom všetkých agresívnych dejov v nás a okolo nás, tak ona, ona nie je liberálna ani nie je protiliberálna. Takže ona je jednoducho nenávisťou, je to Mm, zakalená tá, tá zdravá pôvodná energia a ona vždy pôsobí zničujúco. A z tohoto hľadiska si úplne na záver no, uvedome aj to, že síce atentát sa stal na a, premiéra Fica, ale pokiaľ by on prehral voľby a dopadlo by to naopak, tak by sa veľmi rýchlo mohlo stať, že tá istá vlna nenávisti by spôsobila atentát na druhej strane. A riešili by sme to zase akoby z úplne opačnej pozície a um, mali by sme pocit, že zase je spravodlivosť na našej strane. Lenže a kto si uvedomí, ako pôsobí e, sila energie a sila myšlienok, tak si uvedomí, že ona nepozerá na politickú príslušnosť, ale je daná vnútorným stavom svetlosti alebo nenávisti ľudí. A ona potom spúšťa do obehu všetko to, čo sa neskôr prihodí. Takže to je len také krátke pripomenutie, aby tí, ktorí sa cítia by, byť dotknutí, aby si uvedomili, že veľmi rýchlo by aj oni mohli stať na strane tých, ktorí a, na ktorých sa pozerá ako na útočníkov, keď to poviem obrazne, pokiaľ by sa ten pomer síl vo voľbách ukázal inak a to, že ten A, rozdiel vo voľbách eh, nebol až tak velikánsky, pretože to je rozdiel niekoľko tisíc ľudí v našom národe, tak všetko by mohlo byť inak. Takže, takže žijme tú myšlienku a energiu a pokiaľ možno eh, vlastného príkladu a vlastného pokoja eh, v tom našom najúžšom okolí a nenechajme sa zmiesť, zmiasť kulisami toho vonkajšieho diania a neupadnime do jednostranného a lacného posudzovania, kto je vynik a kto je obeď. Takže, milí poslucháči, toľko z našej strany. Prežívajte nádherné, už skoro letné dní, no a budeme sa počuť opäť o niekoľko dní. Takže lučí sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofónu Mário Kováčik. thank you jsem byl mladší, šel jsem vysokou trávou, betonem dálnic, do šarlatových stuch. Teď každý ráno umírá sen s mou slavou a zůstává nezaplacený duch a život běží dál jako bílej kůl a zastaví jenom jedenkrát, když jsem s ní stál, měla oči jak tu a já se smál a měl jsem jí rád. Mýval jsem kůži spálenou sluncem pouští. Ve vlasech chmíří dešť a barvy duch a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko se smířím s tím, že už nejsem dobrodruh a život běží dál jako bílej a zastaví jenom jedenkrát, když jsem s ní sám, měla oči jak tu a já se smál a měl jsem jí rád. zastaví jenom jedenkrát. Když jsem s ní stál, měla oči jak tu a já se smál a měl jsem jí rád. A já se smál Měl jsem jí rád.